nutri la planedon energio por la vivo. La messaggio de verticala campo en la israela pavilono. La tre grava internazia exposizio, Expo 2015 en Milano, chi kiun oni malfermis sia la comenzo de maio, focusigas sur la metodoi por provisado de sana nutrado alla monda lo giantaro. un alta considero pri la protectado de la natura medio. La oficiala deviso de tio exposizio estas Nutri la planedon energio por la vivo. Hodiau en la mondo estas pli oloc cent milionoi da homoi kiui suferas pro manco de nutrado. Ali flanque, en multa ilandoi, oni sensorge forgetas kiel rubajon ne credeblan quanton da mangiajoi. Laugis datigita taxado temas pri 1,3 miliardoi da tonoi. Tio signifas che oni mal spare forgetas circa u trionon de la tut monda productado. Israela skipo de desainistoi, agricultura ispertuloi ca ingenieroi recte respondis alla defio per effectivigo de revoluzia propono. Tiel la Israela pavilono, nomata Campoi de la Estonto, farigis vera attraczio. Versaine anca udanca la loga estetico de la pavilona muro, sur quiu oni creis tre vastan agriculturan campon de cerealoi, tiel montrante la eblezzon cultivi verticale. Tio murego, ses de coc metro in longa, cae dec du metro in alta, estas cun metagio el parceloi, facte areoi de cultivado por la variai tipoi de la cerealoi, kiu inutras okdek procento in de la homaro. Verticala giganta stala structuro subtenas la parceloin. Kies irrigaziadon prisorgas computiligita sistemo de perguta acvumado. Tiu novigan metodon de irrigazio oni pionire evoluigis en Israelo ec de la fino de quindecai iaroi caioni daure perfectigas gin. Inter la grenoi cultivatai sur tiu verticala muro trovigas du tipoi de riso, itala cae hinda. Temas pri tut monda novajo, char unua foie oni cultivas rison ne laula sistemo de la jarmila per inunda irrigaziado sed usante pergutan aquumadon, quiu compreneble povas spari enorman quanton da ege valora aquo. Cultivado de nutrajoi en urboi sur malgranda iareoi usante minimuman quanton da aquo por irrigaziado povas doni partan solvon alla problemo de manco de nutrajoi la propono spegula saliron quiu sugestas transformi productadon de nutrajo en bazan componanton de lo giadareoi. Tia maniere, oni povus liberigi agricultura in terreno in favore de natura restaurado cae doni almena u parte la respondezon por productado de vegetala i mangiajoi alla homo cae allia familio. Nun tempe plene existas la necessa tecnologio por producti nutrajon en lo giada reoi, cae gi estas simpla, effettiva cae vere ne multe costa. Por crescigi legomoin necessas en tutte plantidoi, Al rigardo all'umo prefere suden, aquo protetto contra upestoi, cae sen dube sendube ioda amema sin dedicio. Alla tradizia heima aquo sistemo oni povas aldoni irrigazian sistemon sub controllo de eta mal multe costa computilo. Alia pli automata blezzo estas connecti al gi sensilo in de humido, por pli efike mastrumi lacvumadon de la plantidoi. Efica protectado contra la pesto e tutte ne constituas problemon por normale capabla homo. La facto che gis nun oni ne vaste instalas tia in sistemoin, in originas el la timo ce la construistoi anta shangioi, cae el iom da inertezzo ce la i clientoi ciui ancora un ne suffice credas ie tiu eblezzo. Sed multa ispertuloi opinias che in la proxima iaroi heima crescado de legomoi tre rapide disvastigios. Lauplace vi povas spekti en la suba esperante subtitolita filmeto mallongan anticlan presentadon de la verticala campo de la Israela pavilono en la exposizio Expo 2015 en Milano, Italujo, kiu si je la comenzo de maio, cae dauros gis la fino de octobro.